Meditācija uzvar bailes. Meditācija ir vislabākais veids, kā pārvarēt bailes. Meditācijā mēs identificējamies ar bezgalīgu plašumu, ar absolūtu. Mēs baidāmies no kaut kā vai no kāda, jo neizjūtam šo konkrēto lietu vai cilvēku kā daļu no sevis. Taču sasniedzot apzinātu vienotību ar absolūtu, Mēs visu izjūtam kā daļu no mums. Kā gan varam baidīties no sevis? Mēs baidāmies no kāda, jo savu apziņu neesam paplašinājuši tā, lai ietvertu viņu sevī. Šis cilvēks mums liekas svešs. Es nebaidos ne no vienas savas daļas, jo ik katru uzlūkoju kā savu. Praktizējot garīgumu, mēs cenšamies paplašināt savu apziņu, līdz tā aptver visu pasauli. Ar apzināšanās palīdzību mēs kļūstam vienoti, pilnīgi vienoti ar visumu. Kad esam vienoti ar visumu, bailēm vairs neatliek vietas. Meditācijas sūtība – apvienot, paplašināt, izgaismot un padarīt nemirstīgu mūsu apziņu. Kad sarunājamies ar draugiem vai ko darām, mēs lielākoties neapzināmies dievišķo sevī. Turpretī meditējot – mēs apzināti cenšamies just savu dziļāko dievišķību. Dievišķais nebaidās no cilvēces, jo tam piemīt neierobežots spēks. Kad mēs brīvi varam piekļūt dievišķajam, kad visa mūsu esamība iekšējā un ārējā ir dievišķības neierobežotā un bezgalīgā spēka pilna, vai tad mēs varam baidīties no cilvēces? Tas nav iespējams. Kā uzvarēt bailes? Apsēdies pie savas apskaidrojošās apziņas, gaismas pēdām. Šai gaismai ir nelokāma griba – pasargāt, pilnveidot un padarīt tevi brīvu.